To'g'ri so'zning tilloga teng narxi bo'lar. Kitoblarda ko'plab uning sharhi bo'lar. Chin mu'minni munofiqdan farqi bo'lar. Taralganda tonglar uning tarovati. Chin mu'minni ibodatda halovati. Taralganda tonglar uning tarovati. chin mo'minni ibodatda halovati kufr ahli chin mo'minni xorlab turar mo'min esa ibodatga chorlab turar mahshargohda shundan yuzi porlab turar tillarida bo'lar mudom tilovati chin mo'minni ibodatda halovati tillarida bo'lar mudom tilovati chin mo'minni ibodatda halovati chin mo'minlar baholanar dinga qarab ajratmangiz ajammi u yoki arab duo qiling unga dildan nusrat so'rab doim bo'lar payg'ambarga salovati chin mo'minni ibodatda halovati doim bo'lar payg'ambarga salovati chin mo'minni ibodatda halovati ko'ngillarga kirarmayin ohi bilan sadoqatda bo'lar dilda mohi bilan muloqotda turar ko'kda shohi bilan mushriklarga qaynab turar shijoati chin mo'minni ibodatda halovati mushriklarga qaynab turar shijoati chin mo'minni ibodatda halovati ibodatda ko'zlar to'la ashki bo'lar ahliga g'ayrati bo'lar rashki bo'lar Haqda turgan har mo'minga ishqi bo'lar. Tog'lardan damitin bo'lar matonati. Chin mo'minni ibodatda halovati. Tog'lardan damitin bo'lar matonati. Chin mo'minni ibodatda halovati. Haqda yashar hayotida g'oya bo'lar. g'ariblarga qalqon ko'ksi qoya bo'lar qiyomatda arshdan unga soya bo'lar qamrab olar jalil zotning jalolati chin mo'minni ibodatda halovati qamrab olar jalil zotning jalolati chin mo'minni ibodatda halovati